Tech Up Podcast. NXS Podcast. I dobar dan, dobrodošli dragi slušalci ponovo na NXS Web Radio Podcast u još jednu zanimljivu emisiju, Tech Up naravno a sa nama je kao i svaki put do sada naš stručni konsultant Dušan, glavni i odgovorni urednik TechUp Central bloga. Dušane, dobar dan. Dobar dan. Danas smo odabrali jednu temu o kojoj se mnogo priča s vremena na vreme i pojavljuje se u medijima i na internetu i i ljudi dosta vode polemiku o tome, a to su grafičke kartice, odnosno ATI protiv NVIDIA, ako možemo tako da nazovemo. Pa prvo pitanje koje bi bilo zanimljivo. Zašto je bitno imati dobru grafičku kartu? Pa, u principu, s obzirom da je tako reći jedan od eh, najskupljih delova računara, a, najbitnija stvar za koju se one uglavnom koriste kod 90% ljudi jesu za a, igranje igrica, bukvalno za igranje igara na, na računaru pa samim tim je i potrebno da kažem imati dobru grafičku karticu da bi moglo da bi moglo da se postigne određeni nivo detalja i naravno da bi moglo da se pokrenu zahtevnije igrice na određenoj rezoluciji kako bi to sve izgledalo lepo. Dobro. Što znači da ako imate na primjer neki slabiji kompjuter, imate integrisanu grafiku s obzirom da većina ploča dolazi sa tim, jel? Da li to znači da ljudi mogu normalno da koriste kompjuter i čak da igraju neke starije igre? Znači, da li je akcija na grafičkim karticama isključivo e, na e, igrama ili su povezane i sa ne znam nekim video editingom, e, ne znam, e, dizajnom, Photoshop i slično? E, pa, što se toga tiče, čak i da kažem ove sadašnje, to je skorije u skorije vreme e, integrisane grafičke kartice su poprilično dobre. Čak i za, čak i za osnovne stvari i za osnovne igranje igrica, odnosno pokrenuće veliku većinu igara, bar u tim nekim najnižim detaljima, naravno opet zavisi kome šta prioritet, neko će da pokrene igru samo da bi mogo da odigra ako mu je bitna priča ili radnja, a neko će hteti da naravno uloži više novca i da igra igru praktično na najvišim mogućim detaljima, ali svakako da i sa ovim današnjim integrisanim grafičkim karticama mogu se igrati igrice, neće, neće praviti problem. Dobro, e, znači akcent je zapravo na igricama, za, zato je bitno imati dobru i kvalitetnu grafičku karticu da bi ta igrica radila u što je bolje rezoluciji, boljim detaljima i tako dalje upravo to. U redu. Drugo pitanje koje se naravno samo nameće, kolika je zapravo razlika između ATI-evih i NVIDIA-inih grafičkih kartica? Pa, pa e, takođe, dakle, tu se situacija promenila vremenom. A, ranije su ranije su stvari bile dosta različite, prvenstveno dakle e, manje više to se svodi na efikasnost, pošto u skorije vreme dakle sve grafičke kartice iz određene serije naravno pošto svaka ima svoj segment i cenovni rang, bukvalno razlika je možda nekih 5%. Obično je praksa da su ATI-eve, odnosno sada AMD-ove grafičke kartice za nijansu jeftinije, u odnosu recimo na, na Nvidia, mada i to je da kažem ka, zavisi kako kada, pošto iako su da kažem ta dva glavna proizvodjača grafičkih čipova, AT i Nvidia, postoji da više samih proizvodjača tih štampanih ploča, odnosno generalno grafičkih kartica, pa se i tu cene razlikuju u odnosu na kvalitet izrade. Mm, dobro, a da li je znači to ista situacija kao i sa procesorima koji smo obradili u našoj prethodnoj emisiji? Isto kao razlike između AMD i Intela, tako se vodi bitka između ATI i Nvidia što se tiče grafičkih čipova. Pa, što se toga tiče, da, isto u principu jedina, jedina da kažem, dva konkurenta kao i, kao i kod eh, desktop procesora, situacija je tako reći ista, odnosno u slučaju grafičkih kartica AMD je mnogo bolji, mnogo bolji u odnosu na svo deljenje e, eh, sa procesorima i dalje su da kažem, ovde su zapravo oni u koraku sa Nvidiom, dok recimo što se procesora tiče, tehnološki Intel je dosta, dosta napredniji. Dobro. Tako da AMD je zapravo odličan što se tiče grafičke kartice. Dobro, AMD je znači kupio Atija, da razjasnimo odmah našim slušalcima ako ne znaju, je li tako? Da, da. E sad, koliko se razlikuje, da kažem treće pitanje koje bi bilo, s obzirom da imamo i druge proizvođače koje si pomenuo malo pre, kao što su ne znam Asus, Gigabyte, Sapphire, E, MSI i tako dalje. Znači koliko se njihove grafičke kartice koje oni naprave razlikuju s obzirom da većina ovih predvođača prave maltene i za uh, e, ATI i za Nvidia. Pa u principu e, sam, sam grafički čip, odnosno taj GPU, on svakako stiže, da kažem, iz glavne fabrike AMD, odnosno Nvidia. Ovi ostali predviđači su zaduženi obično za taj VRAM, odnosno za grafički RAM, RAM memoriju na grafičkoj kartici, E, razne kontrolere, sistem hlađenja i generalno štampanu ploču, tako da oko toga imaju neku slobodu oko variacija. E, jedina zapravo razlika jeste u samom kvalitetu izrade, pošto čak što više grafička kartica iz iste serije, koja, čiji je čip iste jačine, na primer, u odnosu od na proizvođača može čak biti razlika i do 30-40 eura zavisno opet od, od cenovnog ranga, tako da proizvođači kao što su na primjer Asus, MSI, gigabajt i slično, oni praktično da kažem sklapaju, odnosno dizajniraju onu štampanu ploču, ono što se vidi zapravo na, na grafičkoj kartici, a dok recimo grafički čip e, svakako obezbeđuje dakle Nvidia odnosno AMD. Mhm, jasno. Dobro. Mada opet Asusove gigabajtove kartice su nekako uvek skuplje u poređenju ne znam sa MSI-om, Safirom i nekim drugim proizvođačima. Znači da li to znači da bi naši e, slušaoci trebalo više da obrate pažnju na, na tu da kažem kompaniju Asus ili ne znam Gigabyte, znači na te firme koje prave kvalitetnije komponente inače? Pa e, u principu da jeste, jeste preporuka, pošto se inače ističu po, po kvalitetu, to su ta neka top, e, top da kažem tri odnosno četiri brenda, diskutabilno je da li je na prvom mestu recimo Asus ili EVGA, mada EVGA pravi kar, grafički kartice samo za Nvidia, da. dok recimo Gigabyte, tu su na primjer Gigabyte, MSI takođe, koji prave dakle variacije za, za obe firme, tako reći. Tako, tako da ta, ta četiri proizvodjača su generalno ono što se u principu preporučuje, imaju dobre garancije, odlično rešeno hlađenje na grafičkim karticama, generalno su preporuka dok recimo postoje i drugi proizvodjači Palit, Power Color i slično, dakle koji svakako i dalje, dakle to je isti grafički čip koji će da pošalju AMD ili Nvidia, dakle taj deo je isti za sve, ali jednostavno e, konstrukcija same grafičke kartice je i kvalitet izrade je za nijansu loši, naravno cena jeste manja, ali je da kažem sama grafička kartica generalno izrada je izrade za nijansu loši u odnosu na ove. Mm -hmm. Dobro, i to nas naravno dovodi do našeg poslednjeg pitanja, ako bi to mogli da kažemo da je pitanja, to je šta bi preporučili našim slušalcima. Da li je, evo da kažemo, e, slušalcima koji razmišljaju možda o nekoj malo boljoj gamerskoj grafici. Znači koliko se okvirno kreću cene, znači ja ti je malo jeftiniji što smo već pomenuli u odnosu na Nvidia. Naša treba obratiti pažnju i to je to. Pa generalno poslednja da kažem serija, mada AMD već neko vrijeme, odnosno više od godinu dana nije izbacio novu seriju grafičkih karti, upravo se sada sprema za sredinu ove godine, tako, za koju se očekuje poprilično dosta i po tim nekim slajdovima očekuju se, očekuju se poprilično dobre kartice, ta trenutna je Nvidia u boljoj poziciji. imaju poprilično jake grafičke čipove u svim serijama, a, i ono što je zapravo odlično jeste to što su energetski efikasni, ne troše puno struje i hladni su sami po sebi. -hmm. -hmm. tako da i, i hlađenje, da kažem, dosta bolje rešeno eh, u odnosu na, na AMD. Eh, naravno to što AMD, da kažem, ima i dalje koristi, tako reći, tu stariju seriju grafičkih karti, uopšte nije loša stvar, svakako su jake, da kažem, grafičke kartice. Oba, obe firme imaju i da kažem one početne grafičke kartice koje su u principu jake, ali koriste jako malo struje, dakle to su kartice koje troše na primer do 75 W, čak ni ne zahtevaju dodatni priključak sa napajanja, već se napajaju direktno preko ploče. Da. Do recimo grafičke karti koje traže 250 W struje, na primjer, i koje su i zadužene za bukvalno da kažem za heavy gaming, odnosno za pokretanje svih igara praktično. Dobro, znači naša preporuka bi generalno bila e, svim, u svim segmentima, znači od jeftinijih ka onim skupljim varijantama, trenutno Nvidia. Znači blagu prednost dajemo Nvidia, ako sam dobro razumeo. Pa, e, definitivno da. E, definitivno da, generalno napredni, sami čip, čipovi su napredniji, dosta bolje određeno, ta njihova nova Maxwell arhitektura se pokazala, tako da svakako da kažem cene jesu za nijansu više, dakle počevši od nekih razlika, da kažem 10 do 15 eura u odnosu na recimo te neke niže klase, odnosno na AMD, do recimo e, više klase gde su čak da kažem razlike u, u ceni 100 i 150 eura, ali to je u principu nešto što se generalno isplati, dakle jer kroz drivere te grafičke karte će dobiti dodatna poboljšanja, što recimo AMD više ne može da uradi, imali su godinu dana i više da speglaju te drajvere i da poboljšuju performanse grafičke karte. Mm -hmm, jasno. Dobro, To bi ujedno bila i poslednja informacija za ovu našu današnju emisiju. Dušane, hvala ti naravno kao i svaki put što si podelio svoje mišljenje sa nama, a vi, dragi slušalci, ostanite uz NXS Web Radio podcast do neke sledeće emisije. Moje ime je Nenad i naravno, kao i svaki put sa nama, sponsor naše današnje emisije je potrčko PC, servis i prodaja računara. Dušane, hvala ti još jednom. Hvala. I ostanite uz nas. Veliki pozdrav. Ćao. Tech Up Podcast. NXS Podcast.